أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Jalla šanuhu i donosimo salavat i salam do posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبي koji vjerujete, bojite se Allaha tabaraka wa ta'ala istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo da on sa nama bude zadovoljen. E, došli smo do govora pisca da mu se Allah Đalešanu usmiluje kada govoreći o ruknovima, o ruknovima namaza kaže وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ i učenje Fatihe je rukn na svakom, na svakom rekatu. Kama fil hadithi, la salata liman lam yaqra bi fatihati li kitab, wa hi umul Qur'an. Kao što je došlo u hadisu, Allahu posanika sallallahu alaihi wasallam, da nema namaza onaj koji ne prouči fatihu. To jeste umul Qur'an. Jedan od naziva fatih. Dobro. E, ovdje je pisac, da mu se Allah Đelešanu usmiluje, spomenuo da je učenje fatihe rukn u namazu. I zatim je spomenuo dokaz, a to je hadis Allahu Kusanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovaj hadis je došao u sahihu imama Bukhari muslima. Je Kusanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da nema namaza onaj koji ne prouči fatihu. Međutim, e, ovdje pisac, da mu se Allah Đelšanu usmiluje, nije spomenuo e, da li je fatiha rukim i osobi koja klanja, e, e, ona, onoj osobi koja klanja sama, i osobi koja je imam i osoba koja klanja i osobi koja klanja iza imam. E, pa ćemo tako to pojašnjenje, pojašnjenje spomenuti. E, govor pisca da je Fatiha rukn, znači to je mišljenje džumhura većini islamskih učenjaka, to je mišljenje ispravno. A to je da je učenje Fatihe e, u namazu, da je to rukn. I to je jedan od ruknova namaza. Što znači da onaj koji namjerno ostavi učenje Fatihe, njegov namaz je neispravan njegov namaz je neispravan. Znači, ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka i to je mišljenje džumura, onako kako je pisat, znači, i ono što je pisat spomenuo, jeste da je učenje fatihe ruk u namazu. I to na osnovu hadisa gdje Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da nema namaza onome koji ne prouči, koji ne prouči fatihu. Zatim, učenje fatihe je ruk na svakom rekiatu. Učenje fatihe je ruk na svakom rekiatu. Znači namaz koji ima dva rekiata, ruknija da proučiš na prvom i na drugom rekiatu fatihu. Zatim, isto tako namaz koji ima tri rekiata, namaz koji ima četiri rekiata i tako dalje. Znači, učenje fatihe je rukn na svakom, učenje fatihe je rukn na svakom rekiatu. Učenje fatihe je rukn na svakom, na svakom rekiatu. E, međutim, kod islamskih učenjaka postoji govor e, e, kada je u pitanju osoba koja klanja iza imama. A tako, kako bi nam ovo bilo jasnije, spomenut ću sljedeće. Znači, ovo što smo rekli da je Fatiha rukn, e, da je rukn i da je rukn na svakom nekijatu, e, odnosi se prije svega na osobu koja klanja sama. Znači, osoba koja klanja sama, znači, niti klanjaš za imamom, niti imam, znači, nego osoba koja klanja sama, munferid, znači, tako je osobi, znači, Fatiha rukn na svakom nekijatu. Fatiha je rukn na svakom nekijatu. Također osobi koja klanja kao imam, kao klanja, koja klanja imam drugima, njoj je također Fatiha rukn na svakom, na svakom rekatu. Međutim, ukoliko se desi da osoba klanja iza imama, da li u tom slučaju Fatiha rukn ili Fatiha nije rukn? Tu kod islamskih učenjaka postoji razilaženje. Tu kod islamskih učenjaka postoji razilaženje. Jedan broj islamskih učenjaka kaže da je Fatiha rukn na svakom rekatu i u svakom namazu. Znači bio imam, bio sam ili čak da klanjaš iza imama. Pa tako, na primjer, kod imama Šafije, znači, Fatiha je rukn, pa makar da klanjaš i za imama. Znači, ako imam uči Fatihu, ti također mora da proučiš, ti također mora da proučiš Fatihu. Ovo je mišljenje imama Šafije je da odabrog jedan broj e, savremenih učenjaka, kao što je šeheh Usaimin, rahmatullahi alih, kao što je šeheh Usaimin. Međutim, e, mišljenje jednog broja učenjaka, čak neki kažu da je to mišljenje džumhura, jeste da kada se klanja iza imama, da učenje nije obavezno da učenje nije obavezno, nego da je imamovo učenje, znači tvoje, tvoje učenje. Da imamo imamovo učenje tvoje učenje. I to je mišljenje imama Ahmeda. To je mišljenje imama Ahmeda. Također, ovo mišljenje odabro, ovo mišljenje također odabro imam, eh, odabro šehehu l-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alihi. O savremenih učenjaka ga odabro šehehu Albani, rahmatullahi alihi. Eh, ovo mišljenje se temeli na hadisu koje zabilježi ima muslim, odnosno rivajatu imama muslima, uh, koje zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Ebu Hureyra radijallahu ta'la anhu, je Allah posanih sallallahu alaihi sallam pojašnjava učenje za imamu, pa kaže, fa idha qara'a fa ansitu, pa kada imam bude učio, vi šutite. Pa kada imam bude učio, vi, vi šutite. Što, e, na što, što upućuje da osoba kada klanja za imamom, da sa nije spada učenje Fatihi i da imamo učenje Fatihe, njegovo učenje, njegovo učenje Fatihe. I ovo kao što sam rekao, znači jedan broj islamskih učenjaka, odnosno veliki broj islamskih učenjaka, odabire, odabire ovo mišljenje. Kao što sam rekao, ovo je mišljenje imama Ahmeda, također i drugih imama, međutim ovdje spomnijem imama Ahmeda, zato što dijelo po kojem radimo je, je e, dijelo po mezhebu imama Ahmeda, zatim također je odabro šehe Hulsama ibn Taymiya, odabro ga e, šehe Albani, veliki broj, veliki broj savremenih, veliki broj također e, savremenih učenjaka. E, poslije toga, poslije toga naravno, kada se klanja, kada, kada u pitanju dnevni namaz, kada čovjek može da prouči, čovjek će, čovjek će tada učiti. Znači, znači, tada u tom slučaju na dnevni namaz, namazima će učiti. Međutim, e, kada su pitanju noćni namazi, e, neki imami prave pauzu kako bi oni koji su iza, kako bi mogli, kako bi mogli da prouče. Međutim, za ovu pauzu ne postoji osnova u sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jedan broj učenjaka je rekao za ovu pauzu, znači za, za, za to ostavljanje, da je to novotarija. Da je to, da je to čak novotarija, znači prenosi se od jednog broja islamskih učenjaka da su rekli. Dobro, nakon što je pisac ovdje spomenuo govor vezan za e, da je Fatiha rukn, posle toga je e, pojasnio značenje Fatihe. I ovo ukazuje, još jednom e, ovo naznača, e, naglašavam, ovo ukazuje e, na, tako, da tako kažem, na ljepotu dijela od šeha Muhammed ibn Abdullahab, rahmatullahi alaihi. Što vidite e, kako su njegova dijela jednostavna, kako su njegova dijela lahka, i kako i koliko govori o bitnim stvarima, koliko ukazuje na stvari koje su bitne. I zato Allah dao svako dobro, znači ova je stvar, znači e, da čovjek, da tako kažemo, zna što uči namaz, pogotovo kada je u pitanju Fatiha, i takako ima veliku, i takako ima veliku bitnost, i takako ima veliku bitnost. Kao što sam rekao, sve što čovjek uči namazu, međutim, posebno kada je u pitanju Fatiha. Jer kao što smo vidjeli, Fatiha je rukn, Fatiha je rukn u namazu. Zatim, Znači koliko imamo, znači ujutru klanjamo dva rekiata. Pa onda klanjamo na podnije četiri rekiata, to je šest puta. Pa onda klanjamo ikindiju, to je deset puta. Pa klanjamo akšam tri rekiata, proučimo, pa na jaci četiri rekiata. Znači to je sedamnest rekiata, ako bi uzeli obzir samo farzove. Znači da čovjek svaki dan sedamnest puta fatihu, a da ne zna značenje fatihe, je da tako kažem, znači velika, velika nedača i velika, velika velika nedača i velika nesreća da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga saču. E ovdje pisa spomenu ukratko. I zato možda ćemo nekada, ako bude goti opširnije o značenje Fatihe, međutim ovdje ću spomenuti i pročitati pročitat vam ukratko što je spomenuo e, ših rahmatullahi alaihi pisac imam da je zna, uh, uh, kao jedan kratki komentar Fatihe. Pa tako pisac kaže Bismillahirrahmanirrahim barakatun wa sti'anatun da je bismillahirrahmanirrahim da je to bereket i traženje pomoći. Šta znači bereket i traženje pomoći? Znači bereket i traženje pomoći to jeste musliman uči Fatihu, uči Fatihu, uči bismillu, znači e, tražeći be, bereket u tom dijelu, znači spominjajući bismillu i također tražeći pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala spominjući, znači e, spominjući bismillu na početku, na početku svog, na početku svog posla. E, kada je pitanje bismillah, da li je bismillah ajet ili nije ajet, da li je ajet od Fatiha ili ne, ovdje kod islamske učenjaka postoji razilaženje. Islamski učenjaci su složni da je bismillahirrahmanirrahim, da je, e, da je ajet, odnosno dio ajeta u suri An-Nam. Da je dio ajeta, odnosno ajet u suri An-Nam. Međutim, mimo, mimo suri An-Nam, da li je Fatiha, a, da li je bismillah ajet ili nije, kod islamske učenjaka postoji razilaženje. Pa tako da broj islamsko učenjaka kaže, i to je mišljenje mama Šafije, da je bismillah prvi ajet svake kuranske sure. Da je bismillah pr, uh, ajet, uh, prvi ajet svake kuranske sure, osim sure Tawbe. Znači, bismillah, rahman, rahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, rahman, rahim, alikim, midni. E, međutim, jedan broj islamskih učenjaka kaže da je da je bismillah zaseban ajet koji odvaja koji odvaja dvije koji odvaja dvije sure koji odvaja koji odvaja dvije sure Allah najbolje zna Zati pisac kaže Alhamdulillahi, zahvala pripada Allahu, alhamd fana'un. Kaže, hamd je zahvaljivanje. Znači, značenje hamda je fana, to jeste zahvaljivanje. Znači, kada se nekome zahvališ, zahvališ na nečem. Kaže, i onda je pojasnio sa strane arapskog jezika što znači ovaj elf i lam, to jeste šta? Znači, u arapskom jeziku, samo da spomenem ukratko, znači, e, riječi, imence mogu biti određenog ili neodređenog člana e, mogu imati određen ili neodređeni član. Naprimjer, da kažeš rađul ili da kažeš ar-rađul. Da kažeš e, hamdun ili da kažeš el-hamdu. Ovo el-hamd je e, takozvani određeni član. Je određeni član. Što se označava sa elifom i lamom. Naprimjer, kažeš hamdun sa određenim članom el-hamdu. Ili, naprimjer, kažeš rađulun sa određenim članom ar-rađulun. Ovaj određeni član u arapskom jeziku može imati više značenja. Da dolazi, da je liste vrak, ili da je leđins, znači da e, radi vrste, ili ukaziva na, e, na sveobuhvatnost, ili ukaziva na ono što je već poznato i tako dalje. Međutim, e, koji je to, radi čega do, je došao taj određeni član i on ukaziva nešto, što? Ovdje pisac kaže, wal alifu wal lamu liste vraqi jami'a mahamid. Kaže, alif ilam, <clears throat> alif ilam su radi sveobuhvatnosti svih hvala. Što znači svaka hvala koja postoji na dunjaluku radi nečega, znači ona pripada uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Ona pripada uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači Allahu djelašanu se hvalimo, uh, Allahu djelašanu hvalimo na svakom stanju. Hvalimo ga na početku, hvalimo ga na kraju. Allahu djelašanu pripada hvala i na nebesima i na zemlji. Znači uvijek i sugnje, znači pripada sva, sva hvala je uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim i ovdje pisac spomenuo sa strane jezika šta znači medah, šta znači hamd. Znači šta znači hvaliti, šta znači pohvaliti. Znači ovo su znači, dva termina u arapskom jeziku koji se spominje i zato je pisac ovdje naveo. Kaže vo emmel džamil alladhi la suna'ata lehu fihi mithilu džamal wa nahvihi fathana'u fihi usamma medhan la hamda. Kaže lijepe stvari e, što se tiče lijepog u kojem čovjek nema izbora, znači kao što je na primjer ljepota, znači e, da je neko lijep, kaže, ono se naziva medhum, pohvala, a ne hamdom. Znači, ako hoćeš da pohvališ nekoga zato što je lijep, znači, pohvalio si ga medhum, terminom koji zove medh. Međutim, ne kaže se da si mu zahvalio. Nego ono što on uradi, na primjer, kao što da uradi nešto dobro, onda mu se kaže da, da mu se zahvaljuje. Dobro. Zatim je posle toga pisac uh, protumačio, kaže, rabbi la alamin, ar rab, znači, riječ, gospodar svih svjetova, ar rab je onaj koji se obožava. Vladar, koji upravlja, koji svim stvorenjima daruje blagodat. Znači, al-ma'bud, al-malik, al-mutasarrif, murabbi jami' al-khalqi bin ni'am. Znači, onaj koji se obožava, vladar, koji upravlja i koji svim stvorenjima daruje blagodati. Znači, to je od značenja riječi rab. Al-alamin je množina od riječi al-alam, svijet. Al-alam je svijet. Al-alamin su svjetovi. Međutim, šta je svijet, šta su svjetovi? Ovdje je pisac ukratko spomenuo i rekao kullu men si wallahi alamun wa huwa rabbul jami' sve mimo Allaha tabaraka wa ta'ala to jeste sve mimo Allahovog djelašanuhu zata se zove al-alam a Allah tabaraka wa ta'ala je gospodar svega toga zatim je protumačio ar-Rahman ar-Rahim kaže ar-Rahman rahmatan amma bi jami'il makhluqati kaže milostivi milošću koja obuhmata sva stvorenja. Ar-Rahim, sve milostni, rahmeten, hasaten bil mini, milošću koja obuhmata samo vjernike. Vad-dalil, qavnuhu ta'ala, a doka za to su riječi Allaha tabarak wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, a prema vjernicima je samilostan. Kao što je došlo u suri Al-Hazab, 43. ajde. Znači, znači, ova dva izraza, Ar-Rahman i Ar-Rahim, su, znači, izvedenice iz Rahmet, znači, milost. Međutim, kod islamskih učenjaka postoji razilaženje kakva je razlika između Ar-Rahman i Ar-Rahim. Pa jedan broj uleme kaže, znači kao što ovdje spomenuo pisac, Ar-Rahman je milostivi koji svojom milošću obuhmata sve svjetove. Znači obuhmata sve. Znači sve što se dešava na dunjaluku, znači sve je to Allahom zelešanu u milošću. Pa čak i nevijednik, znači što ima život, što ima zdravlje, što ima Eh, ugodne stvari. Znači to je radi Allahove tabarak wa ta'ala milost. Međutim, kada se kaže Ar-Rahim, to znači milost koja će obuhvatiti samo vjernike. Znači milost koja obuhmata samo vjernike. Znači kao da je Ar-Rahman općenitije dok je Ar-Rahim spe, spe, specifičnije. Pa tako, na primjer, neki kažu da Ar-Rahman obuhvata, eh, Ar-Rahman je vezan za dunjaluk. Ar-Rahim je vezan za ahiret, zato što će na ahiretu biti milostiv samo prema samo biti e, milostiv prema vjernicima. Zatim je pisac e, protumačio riječi Malik je umiddin, vlada sudnjeg dana. Kaže, jevme al-đeza i wal-hisabi. Kaže, da nagrade i polaganja računa. Da nagrade i polaganja. Jevme kullun juđaza bi amelihi. Da dan kada će svak biti nagrađen za svoje djelo. In hajran fa hajrun. Kaže, ako bude dobro, bit će hajr. Znači ovdje in hajran fa hajr, ovdje u osnovu arapskom jeziku in kana hajran fa jazauhu hajrun. In kana hajran fa jazauhu hajrun. Znači ovdje hajran, znači oni koji poznaju arapski jezik, <clears throat> znači ism, odnosno khabar od uh, glagola kana. Znači khabar koji je mukaddam. Dobro. Wa in, kan, wa in šarran fa šarrun. Ako bude zlo, onda će biti zlo. Kaže, od dalilu qavluhu ta'ala, a dokaza to su riječi Allaha tabarik wa ta'ala, a šta ti znaš šta je sudnji dan, a zatim šta ti znaš šta je sudnji dan, dan kada niko nikome neće moći pomoći i kada će sva vlast biti Allahova. Znači, dan kada vlast, sva vlast pripada jedino Allahu tabarik wa ta'ala. Zatim je pisac, da mas Allah je lašanu smiluje, mas spomenuo hadis, i ovaj hadis koji je spomenuo, nije spomenuo koga je zabilježio i prenio, Međutim, hadis se nalazi u, u sunan imama Tirmizija i po pitanju ovog hadisa postoji slabosti. Po pitanju ovog hadisa postoji slabosti. A to je hadis gdje, Allah, gdje se prenosi da Allah poslanih alihi salatu wasalam rekao al kejis u mandana nefsahu. Al kejis, znači fatin neko ko je pametan, je mandana nefsahu. Je onaj koji svodi obračun sa samim sobom. Wa amila lima ba'da al mauti i radi za ono što je poslije smrti. Wal ađizu men atba'a nefsahu hawahu a, e, a da kažemo ađiz je, odnosno nemoćan je. Nemoćan, nemaran je onaj, nemaran je. A nemaran je onaj koji slijedi strasti i koji samo želje priježeljkuje. Znači samo učinit ću ovo, učinit ću ovo, učinit ću ovo, sve ostavlja za budućnost, da mi ovo, da mi ono. Znači to je osoba koja je ađiz, koja je koja je znači nemarna i koja je koja je nemoćna, koja je nemoćna. Znači ovdje je pisac nam ovaj hadis radi čega wa amila lima ba'da al-maut i ona i koji čini za ono što dolazi posle, koji dolazi posle smrti. Zatim posle toga dolazi ajet Allah tabarak wa ta'ala kaže iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu sama tebe obožavamo ay la na'budu ghayraka to jest ne obožavamo nikoga osim tebe. Ahdun بين بين العبد وبين ربه الا يعبد الا اياه كاجي اوغور između roba i njegovog gospodara jeste da ne obožava osim Allaha tebarak ve taala u arapskom jeziku znači ovde se kaže iyyaka na'budu znači moglo u arapskom jeziku bi se moglo reći na'buduka wa nasta'inuka obožavamo tebe i od tebe i pomoć od tebe tražimo međutim ovde je e, objekat Znači, ovdje je spomen, spomenut objekat prvo, a to je samo obožava, tebe obožavam. Znači, što ukazuje da obožavanje biva samo Allaha tabaraka wa ta'ala. Da jedino se obožava uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I da se pomoć traži samo od uzvišenog Allaha djelalašanu. I kako bi se to naznačilo, znači, prvo je spomenuto riječi ijake. Znači, samo obožavamo tebe. Znači, ovdje što je mefu'ul bihi. Znači, objekat. Znači, prvo je spomenut objekat, pa onda spomenuta radnja. Znači, kako bi se ukazalo da taj čin da je vezan samo za uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala, a to je ibadet kao istianet i traženje, i traženje, i traženje, i traženje pomoći. Znači, ovim ajetima e, koje smo do sada spomenuli, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Umiddin, Iyake na'budu, Iyake nesta'in, imamo spomenute sve vrste tevhida. I imamo e, sadrža, odnosno imamo suštinu, suštinu ibadeta kao što ću to spomenuti, spomenuti kasnije. Zatim, pisac je pojasnio riječ Allaha tabarika ta'ala ihdina sirat al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Šta znači riječ uputi nas, ovo ihdine? Pa ihdine znači dullana wa aršidna wa thabitna. Kaže znači, ihdina znači dullana, uputi nas. Znači, uh, uputi nas znači uputi nas usmjeri, to jeste usmjeri pojasnam šta je ispravno, šta nije ispravno i učvrsti nas znači učvrsti nas na tom, učvrsti nas na tom, učvrsti nas na tom putu. Zatim je protumačio što znači riječ as-sirat, što znači put. Pa kaže, znači put znači islam. Neki kažu wa qila ar-rasul, dok neki kažu da je to Kur'an. Znači prenosi se od jednog broja selefa da su put, uputi nas na pravi put, tumačili da su rekli to islam. Pa na primjer kada su tumačili uputi nas na pravi put, rekli su to jeste uputi nas na islam. Od neki se prenosi da su rekli da se sirat znači poslanik, to jeste uputi nas na put poslanika. Treći su rekli da znači uputi nas na put, to jeste na put Kur'ana. Međutim, kako sada ovo razumiti? Pisac kaže, Wal kullu haq. sve je to, sve je to istina. Znači, i da je to islam istina, i da je poslanik istina, i da je Kur'an to istina. Znači, ovdje želim da ukažem samo, a to je da, uh, uh, inače čovjek kada čita tefsir, treba da zna kako da čita tefsir. Pa tako, na primjer, e, Salaf, prve generacije, je ovo jedno bitno pravilo da znate. Znači, spominje ga šehr Sam ibn Taymiyya u Muqaddimi. Znači, Muqaddima fi usuli tefsir. Um, uvod u razumijevanje tafsira. A to je da Salaf često kada tumači kuranski ajet, navede, odnosno protumači kuranski ajet primjerom. Protumači kuranski ajet primjerom. Pa tako, na primjer, spomenu ono što je od primjera onoga što obuhvata taj kur'anski ajet. Pa tako, na primjer, put. Kada kažemo ihdi nas siratan mustapi, uputi nas na pravi put. Na što tražimo da nas Allah Đelešanu uputi? Tražimo da nas uputi na islam. Znači, da nas uputi na vjeru istine sa kojom je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ono što mi znamo da islam, islam, iman, ihsan, znači da nas Allah Đelešanu uputi na to, na njegovu vjeru. Međutim, kada, kada, ako kažemo islam, znači to je, to je ispravno. Znači, islam koji obuhvata se ovo. Ako kažemo poslanik, također ispravno. Zašto ispravno? Zato što, znači, da nas uputi na ono sa čim je došao poslanik, sallallahu alaihi wa Ako kažemo Kur'an, također ispravno. Zašto? Da nas Allah Đelšan uputi na ono što je došlo u, što je došlo u Kur'an. Znači, Salaf često tumači ajete primjerom. Često navodi tumači ajete primjerom. I onda se desi da ljudi kada to ne zna, na primjer, čitaju tefsir Ibn Kesira. Pa uzmu, na primjer, evo kao ovaj ajet, pa nađu tamo da je neko rekao da je to Islam, neko rekao da je to Kur'an, neko rekao, pa kažu vidi kako jedni kažu ovo, jedni kažu ovo, jedni... ne, oni isto kažu. Međutim, oni samo navode primjer onoga što buhmata taj, što buhmata taj kur'anski ajet. Kao, na primjer, kada Allah Đelšanu kaže, fa minhum, kada kaže u suri Fatir, fa minhum zalimu li nafsihi, wa minhum muktasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Kaže, među njima ima oni koji su so griješili prema sebi, ima oni koji je muktasid ni tamo a ima oni koji Eh, koji prednjače u, dobrom, u, u dobrim djelima. Pa neki kažu oni koji prednjače u dobrim djelima, to su oni koji obavljaju namaz u džematu, neki kažu to su oni koji djeluju sadaku, neki kažu to su oni koji e, se bore na Allahom put. Dobro, ko su oni? Znači, ovdje Selef navodi primjer. To su oni koji čine ovo i čine ovo i čine ovo. Znači, navode kao primjer u komentaru, u komentaru tog ajta. Tako i ovdje slučaj, kada je u pitanju značenja sirat, da nas Allah Đelešan uputi na pravi, na pravi put. I zato pisac, znači ovdje ukratko, kaže وَلْ kullu حَقٌ Znači, a sve je to, sve je to istina. I zato, kao što kaže šeho Islam ibn Taymiye, da uh, razilaženje selefa u, pogledu, u pogledu uh, tumačenja Kur'ana, da je ihtila, ihtilafu tanovo, znači da je razilaženje radi raznolikosti, odnosno uh, različitih navođenja primjera, a ne da je ihtilaf utavad, odnosno da razila je razilaženje koje, radi, koje, znači kontradiktornost, ne, nego ihtilaf utanavu, znači razilaženje u spominjanju, u spominjanju primjera, a Allah najbolje, Allah najbolje zna. Zatim primjer protumačio što znači al-mustaqim, al-mustaqim je, znači pravi put koji allazi la i'vijađe fihi, koji nema, znači koji nema nikakve, znači nema nikakve krivine, znači u kojem nema nikak, nikakvog skretanja. Zatim, ajet gdje Allah dželešanu kaže sirata alladhina an'amta alejhim put onih kojima si podario svoje blagodati, to jeste kojima si se smilovao. Pa je zato naveo riječi e, protumačio drugim kuranskim ajetom, 69. ajetom iz sure An-Nisa, gdje uzvišeni Allah Đalašanu kaže وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ A onaj koji bude poslušan, oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Oni koji budu poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu onih na kojima se, znači ovdje kod nas u prevodu to nije spomenuto, bit će u društvu onih kojima je Allah Đalešanuhu blagodati svoje podario, minan nabijin, od, od vjerovjesnika, u društvu vjerovjesnika i pravednika, was siddiqin, was šuhadai i šehida, was salihin i dobrih ljudi, kojima je Allah milo svoju Allah milo svoju darova. Znači spomenuto međutim na kraju. A, a kako će oni divni drugovi biti wa hasuna ula wa hasuna Znači u 69. ajetu je protumačeno, znači ovo sirata alladina an'amta alayhim. Ko su oni na kojima, kojima, kojima Allah Đelešanu podario svoje blagodati? Znači to su poslanici, to su e, iskreni ljudi, to su šehidi, to su dobri ljudi, onako kako je spomenuto, kako je spomenuto u ajetu. Pa zatim, E, se navodi, zatim se navode dvije vrste ljudi, znači gdje tražimo da Allah šanu da ne budemo, da kažemo na njihovom putu, niti, kao što ćete vidjeti u komentaru, niti blizu njihovog puta. A to su gairil maghdubi alihim. Ko su oni na koje, koji su maghdubi alihim, znači na koje se Allah dželle šanu rasrdio, ovdje pisac kaže, vahum jehud, to su židovi. I ovo će doći kasnije, znači i ovo e, je prenešeno, znači kao što je zabilježi imam Ahmed u svom usnenu, da je e, došlo u riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam prenešeno kao marfu predaje. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, oni na koje se Allah djelšanu rasrdio, humul jehud, to su židovi. A oni koji su zalutali, to su, to su kršćani. To su, to su kršćani. Kaže, ma'ahum ilmun wa lam ya'malu bihi. Kaže, oni imaju znanje, ali nisu po njemu radili. Znači, uzvišeni Allah djelšanu u Kur'anu, kada opisuje židove, Znači, kao glavna osobina njihova jeste da imaju znanja, međutim da po njemu ne rade. Da imaju znanja, ali da po njemu, da po njemu, da po njemu ne rade. I zato, e, posle toga pisac kaže, nes'alullaha, e, nes'alullaha an yujannibaka tariqahum. I molim, molimo Allaha da te sačuva od njihovog, od njihovog puta. Wal dalin ko su abdalin, kaže, ohumun nasara. To su, to su kršćani. Znači, kao što, kao i prethodno, znači za njih također znači došlo za njih također došlo znači u predaju e, znači predaja u musnadu imam Ahmeda da su to kršćani kaže koja je njihova osobina ya'budun Allaha ala jahlin wa dalal kaže obožavaju Allaha neznanjem i zabludom znači obožavaju Allaha dželle šanu međutim njima ima oni koji se trude u ibadetu međutim to je građeno na neznanju i građeno je na neistini na neistini I onda pisac ovo završava, kaže nes'alu Allah an yujannibaka tariqahum. I molimo Allaha da te sačuva njihovog, njihovog, njihovog puta. I zatim je poslije toga spomenuo e, dokaz za one koji su zalutali, a to je ajet. Znači, da kažemo, kad kažemo ovdje dokaz, znači spomenuo ajet ili ajete, znači koji govore, koji govore o onima koji su zalutali. A to je da je njihova osobina da oni misle da čine dobro, međutim oni ne čine dobro. Pa je spomenuo uh, ajete sura Al-Kef, 103. i 105. ajde, uzvišeni Allah Đelešanu kaže, reci, hoćete li da vam kažem čija djela nikada neće biti priznata, čiji će trud, <clears throat> čiji će trud uh, u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade. To su oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu uvjerovali i koji budu uporicali da će pred njega izaći. E, do kraja ajta. Međutim, ono Eh, radi čega je pisa s nama ovdje ovaj ajet, jes, jesu riječi gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ A oni misle da čine je dobro. Oni misle da čine je dobro. Pa je veliki broj u Leme spomenuo da ovo buhmata i novotare. Da ovo buhmata i svaki vid novotarije. Zato što novotar kada čini novotariju, on misli da čini, on misli da čini, on misli da čini dobra djela. On misli da čini dobra, dobra djela. Zatim poslije toga je spomenuo hadis, spomenuo je dva hadisa. Prvi hadis je hadis koji je zabilio žima Buhari muslim, gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da ćemo slijediti, da ćemo slijediti prijašnje narode. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, čak kada bi ušli u guštaru u rupu, guštara u rupu, vi biste ušli za njima. Pa su ashabi rekli, Allaho poslaniće su to kršćani židovi, pa je poslanik alaihi salatu wa sallam rekao, nego ko drugi. Nego ko, nego ko drugi. Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio kako će ljudi iz ovog ummeta slijediti kako će slijediti kršćane, kako će slijediti kršćane i židove. I zatim drugi hadis koji je naveo, to je hadis o podijeli ovog ummeta na 73 frakcije. A to je gdje, e, gdje, gdje Allah poslanih sallallahu alaihi sallam kaže da se židovi podijeli u 71 skupinu e, kršćani da se, da se podijelu sa 72 skupine, a da će se muslimani podijeliti, odnosno da će se njegov umet podijeliti na 73 skupine. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svaka će biti u vatri osim jedne. Pa su, a, pa su ashabi Allahov poslanika alaihi wa sallatu wa upitali Allahu poslaniće koja je ta skupina, pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, to je ona koja bude na onom na čemu sam ja i na čemu su, i na čemu su, i na čemu su moji, i na čemu su moji, na čemu su moji ashabi. E, ovo je ukratko, znači šiho govor vezano za tefsir Fatihe. Ja se sam ukratko vratiti da kažem i ono što možemo uh, uzeti kao pouke i poruke. Znači što, šta su pouke i poruke ove kuranske sure. Pa tako prije svega pouke i poruke kuranske, ove kuranske sure jeste da ova kuranska sura govori o temhidu. Da ova kuranska sura govori o Allahu i tabarek wa ta'ala jednoću. Pa tako, znači sve, vrst, sve, tri, vrst, sve tri vrste tevhida, kako to spominju uh, učenjaci ahli sunnata ili džamata, znači možemo vidjeti u ovoj kuranskoj suri. A to je Allah tabarik ta'ala kada kaže Alhamdulillahi rabbil alamin. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Znači iz ovoga vidimo potvrdu tevhidu rububijeta. Da je uzvišeni Allah tabarik ta'ala gospodar, tvorac svega, onaj koji upravlja, onaj koji održava i tako dalje. U riječima Allah tabarik wa ta'ala ar-Rahman, uh, Allah tabarik wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, Malik je umiddin, znači uh, milostivi i samilostni vladar sudnjeg dana, tu vidimo tevhidu asma i sifat. Znači, uh, tevhid Allah i tabarik wa ta'ala lijepih imena i savršeni svojstava. A to je da Allah tabarik wa ta'ala opisuje sebe kao milostivog, samilosnog, da opisuje sebe da je vladar sudnjeg dana. Znači, kao što vam je poznato, ili kao što smo govorili o značenju Allah i tabarik wa ta'ala imena. Iz riječi Allah tabarik wa ta'ala Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Samo tebe obožavamo i tebe pomoć tražimo Naći iz ovoga možemo razumjeti temhidul uluhija ili temhidul ibad I zato e, kao što sam spomenuo Znači pogledajte ovdje tajnu ili da kažemo srž kuranskog izraza Kada Allah Jalšanu kaže Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iako bi se moglo reći na'buduka wa nasta'inuka Obožavamo tebe i pomoć tražimo tebe Međutim, kako bi to ta ibadet bio da kažemo, e, sveden samo na uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala i to traženje pomoći bilo svedeno samo na uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala, uzvišeni Allah Đalešanu kaže, kao što je to bio stil, e, znači stil arapskog izražavanja i ovdje vidimo stil, e, ovdje vidimo da je to znači kuranski stil, da Allah Đalešanu kaže samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, što znači da svaki vid ibadeta smije da bude usmjeren jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i da usmjeravanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala da je to izlazak iz okvira e, izlazak iz okvira Allahu te barek ve taala vjeri. Pa tako kao što sam rekao, znači ono što je bitno da znate da prvo na što ukazuje ova kuranska sura jeste na znači na temhid sa svim njegovim sa svim njegovim vrstama. Druga stvar, Allah dao svako dobro, znači što zaključujemo i vidimo iz ove kuranske sure, jeste da ova kuranska sura ukazuje na suštinu i srž ibadeta i kakav ibadet treba da bude. Da su islamski učinjaci rekli da ibadet ne, ne biva ibadetom osim ukoliko ne bude građena tri stvari. Ukoliko ne bude, ukoliko se ne bude, uh, ukoliko se ne bude, uh, ukoliko pri njemu ne budu tri komponente. Prvo je ljubav prema uzvišenom Allahu, zatim strah, zatim nada. Ovdje sve te tri stvari nalazimo. Pa tako u riječima Allaha tabaraka wa ta'ala zahvala pripada Allahu gospodaru svih svjetova. Allahu gospodaru svih svjetova. Onaj koji zna da mu je Allah šanu gospodar, da ga je stvorio, da mu je dao, da mu je podario blagodat, on mora da voli Allaha tabaraka wa ta'ala. I naša svijest o tome da Allah Allah šanu gospodar kod nas izaziva ili da kažemo povećava ljubav prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim riječi Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi sam milostni, milostivi sam, znači sadrže drugu komponentu, a to je znači stvar e, stvar nade, odnosno e, stvar nade u Allahu tabarik u ta'ala milost. Dok treća stvar, dok treći, e, treći a to je Malik i Umiddin, vladar sudnjeg dana, znači sadrže ovu treću stvar, a to je strah, od Allahu ve veđalašanuhu kazni. Pa tako ova tri kuranska ajeta, znači imamo ove tri stvari za koje smo rekli i govorili kako islamski učenjaci kažu, da je temelj ibadeta i da temelj ne biva i da ibadet ne biva ibadetom osim ukoliko se <clears throat> pri njemu ne, ne nađu ove tri komponente. A to je ljubav, to je strah i to je nada. Zatim, sljedeća stvar, e, sljedeća stvar jeste... E, jesu riječ Allah tabaraka wa ta'ala ihdina sirata mustaqim, uputi nas na pravi put. Uputi nas na pravi put, Allah vam dao svako dobro, znači kao što smo vidjeli, kao što je došlo u govoru šeha, znači znači šta? Znači uputi nas, pojasni nam i vathabitna i učusti nas. I od glavnih značenja uputi nas na pravi put. I od onoga što podrazumijeva ova riječ ihdina sirata mustaqim, jeste da moliš Allah Đalešanu da te učrsti. I zato da broj ulame kaže, ako bi neko, ako bi neko rekao, kakav, kak, kakva, je, e, kakva, e, kakva je smisao u tome da čovjek na svakom rekiatu traži od Allaha Đelešanu uputi nas na pravi put. A on je već, da tako kažem, upućen. Kakav je smisao da čovjek to ponavlja na svakom rekiatu? Pa kaže odgovor u tome da je ovdje traženje upute u značenju da tražiš da te Allah Đelešanu učvrsti na toj uputi. I to je znači od značenja upute, a to je da tražiš od Allaha Đelešanu da te učvrsti. I zato riječ Allah tebareku ta'ala ihdina sirat al-mustaqim. Znači prije svega podrazumijeva da nam Allah Đelešanu pojasni istinu, da nas uputi na istinu. Je ne može čovjek e, od glavnih, da kažemo, e, temelja ustrajnosti, jeste da čovjek bude na istini, da zna šta je istina. Zatim druga stvar, da čovjek bude ustrajan. Znači, ove riječi hedina siratul mustaqim podrazumijeva jedno i drugo. Međutim, ovdje ja sada želim da danem akcent na ovu stvar, a to je da je ovo kuranski ajet, u stvari da je ovo dova. Znači, ovaj kuranski ajet je dova i molba. Znači, kao što kaže jedan broj uleme, dova i molba koja je vađib, koja je obavezna. Dova i molba koja je vađib, koja je obavezna. Znači, dovu koju doviš i zato kad izgovaraš ove riječi, znači, budi svjesan, budi svjesna da su ovo riječi dove, kroz koje tražiš od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala nešto, a to je da tražiš najuzvišeniju stvar, a to je da te Allah djelašanuhu učvrsti na ovom putu. I da umreš na ovom putu, znači da te učvrsti, to jeste da umreš na ovom putu. Jer Allah mi robovi, nije pojenta u tome da radimo dobra djela, da radimo toliko dobro, nego je pojenta da umremo na tome. Jer čovjek je uspio, ako je umro, na dobrom djelu. Ako ga je smrt zatekla, a da kažemo, bio je ustrajan na onom na čemu je živio. Ne da čovjek bude 90 godina da živi na pravom putu i onda onu zadnju godinu da skrene s pravog puta. Ne nego da umremo, da umremo na ovom putu. I zato riječi ihdina siratar mustaqim su dova u kojoj tražiš od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da te učvrsti, da te učvrsti na ovom putu. I zato je da kažemo, kad bi samo uh, čovjek razumio, odnosno razmislio ovim riječima, ihdina sirata mustaqim, oputi nas na pravi put. Znači, vidio bi veličinu ove kuranske sure i koliko ova kuranska sura nosi pouka i poruka. I zato kaže šehehul islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, kaže, razmišljao sam o najkorisnijoj i najkorisnijim dobama koje su došli, pa sam vidio da je od najkorisnijih doba tražen od Allaha jalla šanuhu da te učvrsti na pravom putu. Da je najkorisnija dova da tražiš od Allaha dželle šanu da te učvrsti na pravom putu. A kaže, ona je sadržana u fatihi. Ona je sadržana u fatihi. Tako znači da možeš znači, spomenuti, znači da je od povuka i poruka ove kuranske sure, da je u njoj sadržana najkorisnija dova, a to je traženje od Allaha dželle šanu da nas učvrsti, da nas učvrsti na pravom, da nas učvrsti na pravom, na <clears throat> nas učvrsti na pravom putu. Zatim, Ova kuranska sura ukaziva također na dvije bitne činjenice. Na dvije bitne činjenice. A to je na, opa na dvije, da kažemo, opasnosti. Prva opasnost je nešto znati, a zatim potom je ne raditi. Znači, možemo reći znači, ovako, da ova kuranska sura ukaziva na važnost rada, na važnost raženja znanja i važnost rada po tom znanju. Jer drugim riječima da nas upozorava da imamo znanje, a da po njemu ne radimo ili da budemo od onih koji ne traže znanje. Pa znači kažemo da ova kuranska sura ukaziva na dvije pojave, na dvije stvari za koje moramo Allah tabaraka ta'ala moliti i molimo da nas od toga sačuva. Prva stvar je da nešto znamo, a da potom je ne radimo. Da nešto znamo, a da potom je ne radimo. I to je osobina koga? To je osobina židova. Znači glavna osobina ko vidimo kada Allah Đalešanu opisuje židove u Koranu i sunnetu jeste da znaju, međutim da potome ne rade. Šta znači da znaju? Znači oni su znali znakove poslanstva i znali su da će doći poslanik sallallahu alaihi sellem, međutim nisu htjeli, nisu htjeli da potom potome, nisu htjeli da ga prihvate kao poslanika, znali su. Znači znali su ga kao, zna, kao što znaju svoje najbliže, međutim nisu htjeli da ga prihvate. Nisu htjeli da ga šta? Nisu htjeli da ga prihvate. I zato se spominje, znači da je njihova glavna osobina da znaju, ali da potome ne rade. I zato kaže, zato kaže islamski učenjaci, kogod iz ovog ummeta zna, ali neće je da radi, on liči na židove. Pa kažu učenjaci koji znaju, a potom je ne rade, oni liče na židove. Oni liče na židove, na jehudije. Znači oni koji znaju, i prije svega učenjaci, pa i drugi koji znaju, shodno koliko budu imali znanja, pa potom je ne budu radili, pa potom je ne budu radili, oni liče židovima. I zato ovdje tražimo u, ovom, znači, u ovoj dobi, znači da ne budemo na tom putu. Druga stvar jeste da, da ne tražiš znanje ili da ne budeš imao znanje. Znači, osobi, čija je to osobina? To je osobina kršćana. Allah Đalešanu kada opisuje kršćane, znači od glavnih njihovih osobina jeste da nemaju znanje. Šta znači da nemaju znanja? Znači, zanemarili su traženje znanja, zanemarili su traženje istine. I posvijetili su se ibadetu. Znači, posvijetili su se da kažemo ibadetu, a zapostavili su traženje znanja. Pa su upali da obožavaju Allah djelašanu sa neznanjem. Pa su tako, pa je tako njihova vjera iskrivljena, njihovo vjerovanje, učenje sa kojim je došao Isa, alaihi salam, znači ono na čemu su, znači sve to iskrivljeno. I sve su to zapostavili. Međutim, oni su nastavili da obožavaju Allah Đelešanu, da tako kažem. Međutim, to čine kako? Na pogrešan način. Obožavaju, ali na pogrešan način i bez znanja. I zato kažu, kogod, islamski učinjaci kažu, kogod iz ovog ummeta je od pomožnjaka, međutim, zap, ostavio traženje znanja ili čini novotarije, a prije svega ovdje spomenju, znači novotarije, čini novotarije, kaže, on liči kršćanima. On liči kršćanima. Zašto prije svega spomenju novotarije i novotarije? Zato što ono što je glavna osobina kršćana u ovom njihovom ostavljanju znanja jeste da su uveli novotarije koje izmijenilo njihovu vjeru, a nisu imali znanje kako da odbrane se od tih novotarija. I zato, kada jedan broj uleme spominje pouke i poruke Fatihe, kaže da se iz ovog vidi da, da Fatiha ukazuje na važnost traženja ispravnog znanja i na opasnost novotarija. Znači, gdje se razumije opasnost novotarija? Iz Walad Dalin, a ne oni koji zalutali. Zato što je osobina glavna kod kršćana jeste da su svoju vjeru e, da su svoju vjeru izopačili, da su svoju vjeru iskrivili. To je njihova glavna osobina. sačim čim drugo nego sa novotarijama. I zato, i zato znači ovdje molimo Allaha te barek ve taala znači da ne budemo znači da ne budemo na njihovom da ne budemo da ne budemo na njihovom da ne budemo na njihovom putu zatim e, kako neko ne bi došao znači sa tim da kaže dobro Znači, odakle je dokaz da se ovdje misli na kršćane, da se misli na židove, to neko može iz ovog umeta da slijedi kršćane, da slijedi židove, pisac je ovdje navio dokaz toga. A to je, znači, da će biti fenomen, da će biti pojav u ovom umetu, znači, slijedjenja tih naroda. I zatim ono sa čim je završ, završio ovaj kratki komentar, jeste hadisom o podjeli, o podjeli umeta. I ovaj hadis je došao Spomenuli se e, ashabu sunan, znači Ebu Davud u svom sunanu i drugi, znači također ima Mahmed u svom musnadu i ovaj hadis je rodostojan i prenosi se od velikog broja uleme da se spomenuli e, da je ovaj hadis je rodostojan kao što je šehr Hulisam ibn Taymih i drugi. Znači ovo spominjamo zato što su neki novotari pokušali da dođu i da kažu da su hadise u podijeli ummeta slabi, da nisu vjerodostojni. Međutim, hadisu su vjerodostojni. Znači, gdje Allah u poslanika, alaihi salatu wasalam, kaže da će se ovaj ummet podijeliti na 73 skupine. Prije svega ovdje želim da kažem da ovdje kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja šta znači podjela ummeta na 73 skupine i šta znači da će jedna, e, da, su, e, da je samo jedna spašena, a da druge nisu spašene. E, da li se ovdje pod izrazom ummet odnosi na ummetu da'wa ili ummetu listiđabe? Znači, da li se ovdje odnosi ummet kojim je poslan poslanik, kojim je poslan poslanik sallallahu alaihi sallam. Jer ako kažemo poslanikov ummet, a potim mislimo onaj ummet kojim je poslan Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, onda to obuhvata i kršćane, i židove, i muslimane. I sve na kraju krajeva pravce i religije. Ako kažemo ummet ili narod ili zajednica koji je poslan poslanik sallallahu alaihi sallam, kom je poslan poslanik sallallahu alaihi sallam, poslan je svim ljudima sve do sudnjih dana. Međutim, ako kažemo ummet ili zajednica koja se odazvala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, onda poti mislimo samo na muslimane. I ovo drugo je ispravnije mišljenje. Allah najbolje zna. A da se ode pod 73 skupine iz ovog ummeta misli na one koji su se odazvali poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I da sve ove 73 skupine da su oni muslimani. Da, da su oni muslimani. Znači, ove 73 skupine da su muslimani. Međutim, šta je sa onim koji su izašli iz okvira Allahove vjere, oni koji su izašli iz okvira Allahove vjere, uopšte se ne smatraju od ove 73 skupine. I ovo je mišljenje šehehu l-Islama ibn Taymiye, da se pod ove 73 skupine misle na oni koji nisu izašli iz okvira Allahove tabarik wa ta'ala vjere. Međutim, radi toga, radi njihove daljine ili blizine sunnatu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, one su, te skupine su pod prijetnjom. Znači, one su pod prijetnjom. Šta znači pod prijetnjom? Znači, Znači, strahovat je da će završiti u vatri ako se ne vrate sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Pa tako je ovdje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam garantovao ili rekao da je skupina biti spašena. Ko je ta skupina? Na čuvom rivajetu je došlo da je to skupina ona koja je na onome na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis ono što prvo i ukratko i glavno možemo da zaključimo iz ovog hadisa jeste da ovaj hadis ukazuje na važnost slijedjenja sunnata Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i da kažemo tako zainteresovano za ono na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i da je ovaj hadis velika prijetnja za svakog onoga koji okrene glavu od sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam. Znači da je ovaj hadis velika prijetnja za svakog onog koji okrene glavu od sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi, alaihi, alaihi wasallam. I zato što je od glavnih odlika ahli sunnata wal džamaata jeste da ahli sunnata wal džamaat da je to spasonosna skupina. I zato šeheh ul-Islam ibn Taymiyyah na početku svog djela Al-Aqida al-Wasitija, kaže Emma ba'du, fa hada atiqadu al-firakati nađijati al-mansurati la qiyam sa Kaže, a zatim, kaže, ovo je vjerovanje i ubjeđenje <clears throat> spašene pobjedonosne skupine sve do sudnjeg dana. Pa je tako odlika ehli sunnata al džamata s odlika ove dvije osobine. Da ehli sunnata al džamata da je, spas, da, da je spasonosna skupina. Šta znači da je, spa, da je spašena? Da je to spašena skupina. Spašena skupina, to jeste od 73 skupine, jedino je ova skupina spašena, koja bude na onom na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta znači da je pobjedonosna? Da je pobjedonosna, da je pobjedonosna sve do sudnjeg dana. Na osnovu drugog hadisa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže uvijek će u mom umetu biti skupina koja će biti na istini. Neće im naškoditi onaj kojim se, kojim se suprotstavi." I zato ona skupina koja bude na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ona će uvijek biti pobjedonosna. Kao što kaže uzvišena Allah tabaraka wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, a naše vojske, a naša vojska uvijek pobjeđuje. A naša vojska uvijek pobjeđuje. Šta znači uvijek pobjeđuje? Jer ne, može doći neko i reći, dobro, Allah Đelešanu kaže ovdje da Allahova vojska pobjeđuje. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže da će biti uvijek skupina koja će biti pobjedonosna. Međutim, vidimo, znači u momentima su muslimani poniženi, ili vidimo da ehli sunnata al džemaat ponižen i tako dalje. Kako onda to, da kažemo, spojiti ove hadise sa stvarnošću? Znači, da je nešto pobjedonosno, odnosno da su sljedbenici islama i sljedbenici ehli sunnata al džemaata pobjedonosni, znači pobjeda ima, da tako kažem, imaju dvije vrste pobjede. Znači, pobjeda ili uh, pobjeda sa dokazom. I pobjeda u smislu pobjede sa vlašću. Znači pobjeda sa dokazom, a to je da sljedbenici Islama imaju dokaz. I da Ahli Sunnat al Džemat ima dokaz u odnosu na novotarske skupine. Znači to je uvijek u svakom mjestu i svakom vremenu sve do sudnjeg dana. Znači to je u svakom mjestu i svakom vremenu sve do sudnjeg dana. Znači da li znači ako u nekom mjestu živi na primjer 99% kršćana i živi jedan broj muslimana, koji Allaha Đalešanu obožavaju iskreno i ispravno, da li znači to da su kršćani ili tamo bili hindus ili bili židovi, da su ovi drugi ti koji su pobjedili? Ne. Nego muslimani koliko god bili poraženi u tom momentu, međutim oni su, pobje, oni su pobjedili i oni su jačiji i oni su nadmeni svojim dokazom. Znači oni su moćniji i jačiji i pobjedonosti svojim dokazom. I zato pobjeda dokazom za sljedbenike Islama i za sljedbenike ahli sunnata wal džamaat, ona je u svakom vremenu. Tako isto novotari od, ahli sunnata wal džamaat odnosu na novotare. Znači, nek u jednom mjestu su, su sve no, nek su novotarije zavladali, a ima samo jedan učenjak, jedan alim koji je na ahli sunnata al džamaat. On je taj koji je, koji je pobjednik. On je taj koji, znači, e, koji ima istinu za Allahu Tebareku Ta'ala pomoć. Radi čega? Zato što su dokazi na njegovoj strani. Međutim, kada je u pitanju druga vrsta pobjede, a to je pobjeda vlašću, Znači ona biva shodno Allahove tabareke wa ta'ala mudrosti i uzimanju obzir uzroke. Znači pa ako muslimani uzmu uzroke u obzir od takvaluka, bogobojaznosti, Allah Đalešanu daje pomoć, daje pomoć i pobjedu tada muslimanima. Međutim, Allah Đalešanu mudrost nekada zahtije da, da muslimani budu da muslimani budu poniženi i da budu poraženi, kako bi istoga uzeli pouke i poruke. Pa je uzvišeni Allah Đalešanu učinio da muslimani izgube, da dožive poraz na uhudu, kada su bili uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi isto ga uzeli pouke i poruke. Pa kaže Allah te bareku ta'ala, minku me yuridu dunja wa minku me yuridu al-akhirah Među vama je bil oni koji hoće dunjaluk, a među vama je bil oni koji hoće ahiret. Pa pogledajte, pa od uzroka poraza na Uhudu bio zato što je bio neko od muslimana koji su željeli dunjaluk, pa je Allah, pa je Allah Jelšanu dao da osjete gorčinu poraza. Pa zamislite te kada se desi devijacije po pitanju ispravnog vjerovanja, kada se desi devijacije po pitanju razumijevanja sunnata i Rasula sallallahu alejhi ve sallam i tako dalje. Tako što se tiče druge vrste pobjede, ona je vezana za Allahu te tabaraka wa ta'ala mudrost. Znači ovo su ukratko, znači prije svega ovo ukratko bilo zna, značenje Fatihe i ukratko su bile glavne pouke i poruke ove kuranske sure. Nadam se da ćete ove pouke i poruke koje sam spomenu, znači bez nekog redoslijeda, znači naučiti kako bi sutra iskoristili svaku priliku, svako druženje, znači da prenesete kako bi ljudi kako bi ljudi znali osnovne pouke i poruke ove osnovne pouke ove kuranske osnovne pouke poruke ove kuranske sure i zato skrećem vam pažnju znači na jednu stvar koju sam pročitao i s ovim završio e, e, u stvari sa dvije stvari prva stvar e, što sam pročitao Šejh Usajmina rahmetullahi alejhi da Šejh Usajmin kaže da ga jedan obični čovjek da kažemo koji je bio neuk po posavjetovo savjetom koji mu je mnogo koristio i kaže, ja to e, svakog savjetujem. A to je da mu je došao jedan nauk čovjek i rekao mu, sinko, koristi svaku priliku za širenje, za širenje znanja. Pa kaže, makar da s nekim sjediš da piješ kafu ili da s nekim sjediš e, da stojiš na ulici i tako dalje. I kaže, zato onaj koji traži znanje mora svaku priliku da koristi za širenje, za širenje znanja. Svaku priliku da koristi za širenje znanja. I tako gledajte, sjednete sa svojim ukućanima, sjednete sa svojom rodbinom, sjednete, znači svakome možete ispričati u 50 minuta glavne pouke i poruke ove kuranske, ove kuranske sure. Druga stvar, druga stvar, znači koju spominjemo ovdje, znači molim Allah Đalašanu da nas učini takvim, e, mada je ovo stvar znači, koja zaslužuje možda da o njoj održimo drs, znači jedan cijeli drs predavanje, a to je jedan savjet šehhul Islama ibn Taymiye njegovom učeniku ibn Qayyimu. Znači, vi znate ko je bio Ibn Qayyim, znači koliki islamski učenjak, znači imam, e, pogotovo govor Ibn Qayyima e, kada je u pitanju odgoj duše, kada je u pitanju nefs i tako dalje. E, često put Ibn Qayyim kaže, čuo sam šehhul Islama, rekao mi je šehhul Islam, Ibn Taymiye i tako dalje. Međutim, ovaj velikan Ibn al Qayyim, pored ovog velikana, njegovog učitelja šehhul Islama Ibn Taymiye, za jedan savjet kaže, mislim da se nisam okoristio savjetom kao što sam se okoristio ovim savjetom. A to je da mu jedne prilike šehhul Islam Ibn Taymiye rekao, kaže, فَلْيَكُنَ قَلْبُكَ كَلْمِسْبَاحِ Kaže, neka tvoje srce bude poput lampe, poput svjetiljke. Znači ove riječi, za ove riječi Ibn Kajim kaže da su to najkorisniji savjet koji je čuo. Kaže, neka tvoje srce bude poput svjetiljke. Šta znači da ti srce bude poput svjetiljke? Znači, nemoj da ti srce bude poput spužve. Šta je odlika spužve? Spužva gdje god padne, upije u sebe ono gdje padne ili što padne na nju. Međutim, svjetiljka drugačije. Svjetiljka, znači, širi ocijaj. Svjetiljka širi ocijaj. Ono što ne valja, ne da da joj, da joj se primakne. Tako vjernik, znači, gdje god da se nađe, mora širiti, da kažemo, svoj iman oko sebe i mora ucat na druge, a ne dozvoliti da drugi utiču na njega. Znači ovo je glavna, pouka, glavna poruka ove, ovog savjeta. Da, da vjernik mora uticati na druge, a ne a ne da drugi utiču na njega. I zato ne moje biti ne moje biti od onih koji su kada su sa pokornim, onda su pokorni, koji kada su s onim koji vole da traže znanje, onda traže znanje, koji kada su on, s onima, nego budi, znači bio s ovim, s onim, budi uvijek od onih koji će biti prvi. Znači koji će tešti ka hajru, ka traženju znanja, koji će širiti ljubav prema traženju znanja, koji će širiti ljubav prema ibadetu, koji će širiti ljubav prema Allahu, Allahu i knjizi, al Kur'an. Jer na kraju krajeva ono što je odlika ovog ummeta jeste da ova, ova ummet kel gajf, poput kiše, gdje goda padne nefa'a o koristi. Pa tako treba isto da bude jedan musliman, tako isto treba da bude, tako treba da bude jedna muslimanka. Znači gdje goda bude da širi znači svoje znanje, da širi svoj nur, da učini da ljudi ne odu od nje, a da se, a da se nisu okoristili. Allah tabarak wa ta'ala molim da nam podari korisno znanje, da nam podari poniznost i da podari da naše ponašanje bude u skladu sa Kur'anom i sunnatom Allahu Rasula sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam tasliman kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح